Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Tu ești greul celor aleși, Tu ești pâinea coborâtă din ceruri.